Роботи мені вистачало. Картки, каталоги. Товариші добродушно висміювали мене за любов до класифікації та архівів. О, бібліотекар Норей! Тільки після якогось матчу або коли з певної причини доводилось негайно давати до газети статтю про того чи того чемпіона або команду бібліотекар Норей ставав підкованим на обидві вираз з подвійним змістом. Бо в цей час я справді без зайвих клопотів давав відомості, про які мене просили. Я зовсім не пишаюсь цими скромними здібностями. Моя фахова гордість, прогнози, які майже незмінно справджуються, особливо це стосується тенісу чи боксу. Була п'ята година пополудні. Від Бертикса нічого не надходило. Я почав розкладати фотографії. Бездіяльність сюрло ставала дивною. У кожному разі шкода, зважаючи на мої плани. Трохи повагавшись, я вирішив сам зателефонувати Бертріксові. Ні, зовсім нічого. Тепер дуже вірогідно, що він вийшов дочекатись ночі. Я про це подумав, коли лишив йому цю добу. Ну, нікуди не відлучайтесь. Хоч би там як, я вам зателефоную о восьмій. Але, сподіваюсь, до того часу у спортивному відділі світять яскраві лампи. Там добре напалено. На тополевому острові холодно. Уже темно. Западає туман. Що ж вирине з того туману? Хай би сурло зважився на якийсь учинок. Ні. Сюрло не зважувався. О восьмій я саме вечеряв у барі, коли мені зателефонував Бертрікс. Нічого сидить від обіду вдома. Знову ходив пити аперитиву. Щойно повернувся. Ну, не впадайте в розпач. У нас попереду ціла ніч. Ось що я вам пропоную. Побудьте ще в редакції до 10-ї, а тоді приїздіть сюди. Двері будуть відчинені. Піднімайтесь просто до мене в агентство. Постарайтесь не затримуватись дорогою. До зустрічі. До десятої так нічого і не трапилось. Я вийшов з редакції і подався до гаража по машину. Якщо цієї ночі буде гаряче, комб не зможе дорікнути мені, я все передбачив. За кілька хвилин я був у Бертрікса. Він спокійно пихкав люлькою, сидячи як буржуа з книжкою на колінах перед електрокаміном. «Ну, Сюрло щойно ліг спати, сповістив він. В усякому разі позамикав двері, погасив світло. Не думаю, щоб він міг вийти з дому або хтось увійти до нього непоміченим. Звісно, мені був би більше до вподоби повний місяць, аніж цей туман, але ж треба робити свою справу за всіх умов, як кажуть у народі. А чи багато ангелів-охоронців у сюрло достатньо. Але не забудьте, що зараз умови зовсім інші. Цього разу ми спостерігаємо не за всім тополевим островом, а за конкретним будинком. Це нам зручніше. Вас не дивує, що Сюрло сьогодні після обіду не їздив на роботу? В Барсі? Він там буває не частіше, ніж двічі-тричі на тиждень. Саме достатньо, щоб ухопити свою частку від скромного пирога чорного ринку. Ні, в тому, що він лишився вдома, немає нічого дивного. Ну, гаразд, а що ж тепер маю робити я? П'єр Бертикс умостився за столом. Е, у вас є машина? Ну, тоді немає ніякої потреби лишатися тут на ніч. Я навіть раджу вам повернутися додому, як завжди.